أما حديث يا تانو أسمى الإمام أبي داود رحمة الله عليه وأن أبي ذر رضي الله عنه قال سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي الصبح فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت الثالثة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليل حسب له قيام ليلة قال فلما كان الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال يعني جبير بن نفير قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر الحديث صلى الله عليه وسلم na حديث هي حديث hadithi wameipokea ashabu sunan al-Imam alivyoitaja katika sunani yake hapa na al-Imam Tirmidhi kadhalika na akasema hadithun hasanun sahih ni hadith ambayo ni hasan sahih na Imam An-Nasa'i kadhalika na Imam Ibn Majah yani ashabu sunan wanne wote wamepokea hii hadith al-Imam Abi Daud na Tirmidhi na An-Nasa'i na Ibn Majah na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi akaihukumia kuwa ni hadithun sahih hadith amekuwa ni sahih ama masala ya pili kuhusiana na matamshi yake alfadhul hadith asema Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu sunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ramadhana tulifunga pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam mwezi wa ramadhani falam yakum bina shay'an min ash-shahr na wala hakusimama pamoja na sisi kiswali swala za tarawih wakati wote hata baki sabu mpaka ilipobakia siku saba ramadhani kuisha siku saba ramadhani kuisha fakama bina hata dhahaba thuluth al-layl katika huo usiku ulobakia yani usiku wa 23 akasimama akaswali pamoja na sisi hata dhahaba thuluth al-layl tukabaki naye mpaka ikakatika kuludhi ya usiku kuludhi ya usiku ikakatika falamma kanat tisadisa na ilipokuwa ni siku ya 24 yani imebakia siku sita lam yakum bina hakusimama hakuja kuswali na sisi falamma kanat alqamisa qama na ilipobakia siku tano akaja kama bina hata dhahaba shatul layl tukasimama naye mpaka ika ikakatika nusu ya usiku shatrul layl nusu ya usiku fakuntu ya rasulullah kisha asema Abu nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam unafalta na qiyama hadhihi layla lau ungetuongezea kisimamo katika siku ambazo kwa zimbakia au usiku huu qala mtume akasema katujibu inna rajula idha sallama al-imam hatta yansarifa kusiba lahu qiyamul layl hakika mtu idha sallama al-imam atakaposwali nyuma ya imam hata yansarif mpaka akatoa salamu hata yansarif mpaka akatoa salamu husiba lahu qiyamu layla anahesabika kuwa amesimama usiku kucha qala asema bugar falamma kanat ar-rabi'a huu ni usiku wa 25 ndipo mtume alipo Abu Dhar alipomuuliza au alipomtaka awaongezee kusimama nao kisha ilipokuja falamma kanat arabia usiku wa 26 yani imebakia siku nne arabia lam yakun mtume sallallahu alayhi wasallam hakusimama falamma kanat athalitha ama usiku wa 27 imbakia siku tatu ramadhani ishe jamaa ahlahu katika usiku huo akakusanya ahli zake jamaa yake wa nyumbani wa nisaahu wan nas na wake zake kadhalika na watu kwa jumla fakama bina akasimama pamoja na sisi aiyo hata kashina an yakutana alfalah katika katika usiku huo wakasimama muda mrefu wakawa katika ibada muda mrefu asema bugar hata kashina an yakutana alfalah mpaka tukaogopea itupite alfalah kala yani Jubair ibn mufair asema Jubair ibn mufair qultu nikamuuliza bugar Dhar huyu ni mwanafunzi wa bugar tabi'i amuuliza sahabi aiywa waman falah ni nini falah mliogopea iwapite falah nini hiyo falah qala as-suhur akasema kula dako tukaogopea isije ikatupita dako maana walisimama usiku usiku kutwa mpaka kana kwamba alfajiri ya kurubia wakaogopea alfajiri iwapite thumma lam yakum baqiyat ash-shahr asema Abu Dharr kisha baada ya usiku wa 27 Mtume صلى الله عليه haku hakusimama pamoja na sisi naam kuhusiana na baadhi ya matamshi ya hii hadithi falam yakum bina shay'an min ash-shahr kauli yake mtume Abu Dhar falam yakum bina shay'an min ash-shahr yani hakusimama pamoja na sisi katika siku zote siku zote za mwezi ingoja katika awmul maabud ya Muhammad Ashraf al-Azim Abadi أيوة شرح سنن أبي داود أسمى أي لم يصلي بنا غير الفريضة yani mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali pamoja na sisi illa swala ya faridha min layali shahr ramadan katika usiku za siku za ramadan hakuwa akiswali pamoja na sisi illa swala ya faridha peke yake na nitangulia katika hadith aliswali usiku wa kwanza na usiku wa pili kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kuacha na imtangulia mazungumzo kuhusiana nayo hatta baqiya sabu mpaka ilipobakia siku saba mpaka ilipobakia siku saba yani ilipokuwa ni usiku wa 23 katika kumi ya mwisho wa Ramadhani asema naam hata ilipobakia siku 23 katika usiku wa 23 ndipo akawa ni mwenye kuja kukusanyika na sahaba zake fakama mina hata dhahaba thuluthul layl tukawa pamoja naye mpaka thuluthi ya usiku ikakatika kisha akaondoka akatuacha hii ni usiku wa 10 uh, 13 falamma kanat tisalisa lam yakun bina ilipokuja usiku wa 24 ambapo kwa yabakia siku ngapi siku sita ramadhani isha lam yakun bina hakutokeza mtume sallallahu alaihi wasallam hivi mpaka mwisho wa hadithi tunaona kuwa zile siku ambazo kuwa zaitwa ayyam aya alwitr min alayyam siku ambazo kuwa ni witr witr yani odd numbers 21 23 5 27 30 29 sawa hizi zaitwa ayamu witr katika katika idadi yani siku hiyo tarakimu na kisha kunazo ayamu hiyo ashafi siku ambazo kwa zagawanyika kwa mbili nazo ni 22 mathalan 24 mwaitaje even numbers katika lugha yenu sawa yaitwa ashafu katika Kiarabu ayam ashafu shafu katika hadith kuwa zile ambazo kuwa ni odd alikuwa akija na zile ambazo kuwa ni even na ambazo alikuwa haji kwa nini kwa kuwa itakuja katika hadith aiyo alikuwa ah, aliwaelekeza sahaba zake watafute lailatul qadri katika alwitru minha siku ambazo kuwa ni odd numbers odd numbers ndizo ambazo kuwa yatarajiwa kuwa lailatul qadri yatokea ndani yake ndiposa akawa aje katika hizo masiku نعم نقول لك يا أبو ذر رضي الله عنه لو نفلتنا قيام هذه الليلة بعد يا أسكوا أو كتك أسكوا عشرين نتانا أبو ذر كما بيه لو نفلتنا قيام هذه الليلة أسمى صاحب قول المعبود تفسيرك أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشهر نعم هو nilikuwa ni ombi kutoka kwa Abidhar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lau ja'alta baqiyat al-layl ziyada lau ungetuongezea tubakie na wewe aiywa zaidi ya nusu ambayo kuwa ulitupa katika huu usiku wa 25 katika usiku wa 23 walisimama thuluthi ya usiku ukakatika katika usiku wa 25 wakasimama mpaka nusu ya usiku ikakatika hapo Abu Dharr akamwomba Mtume SAW ongeza tuwe pamoja na wewe wapenda kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam Na kisha akamwambia inna rajula idha sallama al-imam hatta yansarifa khusiba lahu qiyamul layl akamjibu jawabu jawabu nzuri jawabu lenye kuridhisha mtu akisimama pamoja na imam akaswali naye mpaka akamaliza imam swala zake basi huwa anahesabika kana kwamba amesimama usiku kucha yani hakumpatia maneno ambayo kuwa itamvunja moyo kuwa wewe hauko katika kiamu layl la bali alimpa aiyo majibu ambayo kuwa yamridisha Abu Dhar kule pale tuliposimama na nyinyi katika tarawe swali pamoja yatosheleza kuwa hesabika kuwa uko katika kiamu layl hasa iwapo kila mmoja atashughulika katika jambo lake haina haina madhara na, na kadhalika mwisho wa hadithi fakum faqama bina hatta fashina an yakutana alfalah katika usiku wa hiyo falamma kanat thalitha ilipobakia siku tatu jamaa ahlahu wa nisaahu wan nas akawakusanya jamaa zake na watu wote akasimama nao msikitini hatta khashina an yafuta alfalah tukasimama mpaka tukogopea itupite alfalah asema mwanachuoni Abi Suleiman al-Khattabi katika maalim sunan aslu al asli ya hii kalima al maana yake nini ayo al ni kubakia kitu na kudumu kitu aslul falah albaqa asli ya hii kalima katika lugha ya Kiarabu ni albaqa kudumu na kubakia kwa kitu wasummi as-suhur falah na imejwa dako falah kama ilivyokuja katika hii hadithi qultu wa man falah qala as-suhur nilimuuliza Abu Dharr Jubair ayo alimuuliza Abu Dharr nini maana ya falah akamwambia suhur asema al-Hafidh أيوة سليمان الخطابي سمي السحور فلاح إميتوا دافو أيوة فلاح اذا إذ كان سببا لبقاء الصوم وهو ni sababu ya kubakia sawa aiyo wa mu'inan alayhi na yenye kusaidia kwa mtu yenye kumsaidia mtu katika kufunga kwake imeitwa suhur aiyo fala kwa kuwa ni yenye kumsaidia na kuidumisha saumu ya mtu mtu hawi mdhaifu katika saumu yake asema wa min dhalika qaul hayya ala alfalah na katika hayo na ni tamko ambalo yapatikana katika adhan hayya ala alfalah ay al-amalu alladhi yukhlilukum fil janna njoni katika falah yani njoni katika kutekeleza tendo ambalo kuwa litawabakisha daima fil janna peponi hilo asli ya kalima al-falah katika لغة يراو نعم قال ومن فلاه قال السحور أكما أنبيا قوى أن فلاحني لسحور نايوني جمع ملقوى ندميشا صوم نعم كلمة السحور كذلك إنكوجة تفسيرياك أسيما الإمام ابن الأثير كتك النهاية في غريب أيوه الحديث أسيما ابن الأثير أسيما نهي كلمة هو بالفتح hii kalima huja as-sahur na huja as-suhur nani matamshi mawili as-sahur na as-suhur tayib nini maana ya sahur asema huwa bil fathi ma yatasahharu bihi min at-ta'am wash-sharab ikija fatha sahur maana yake ni kinywaji vyakula na vinywaji vinavyoliwa katika katika dako vinavyoliwa katika makusudio yake ni vyakula vinavyoliwa katika katika dako kama vile kalima alwudu na alwudhu alwudu nini ni chombo cha kutawadhia maji na chombo chake cha kutawadhia yasemwa alwudu ukitia fatha na ukisema alwudhu inakuja maana yake nyingine itakuja tayib bifatha ni chakula wa bidham ama ukitia dhamma as-suhur maana yake inakuwa nini asema bidhami al-masdar wal fi'l inakuwa ina maana ya masdar jina na kitendo jina la kitendo au kitendo chenyewe aiwa wal fil nafsu kitendo chenyewe yani kule kula dako as-suhur kule kula dako واكthar ma yurwa min fathi asema eh, ibn athir rahmatullah alayhi na huja katika riwaya mara nyingi kwa fath as-sahur naam kwa hiyo hapa ibn Kathir tofautishia maana ya hii kalima inapotiwa fatha na inapotiwa inapotiwa dhamma inapotiwa fatha maana yake ni kile kinacholiwa katika katika dako na mathalan maji ya udhu inayotawadhiwa ayo alwadhu na inapotiwa dhamma makusudio yake ni kitendo chenyewe kitendo cha kudadako kitendo cha kufanya udhu alwudu aiyo inaitwa inatiwa inatiwa dhamma asema kaila sawabu bidhammi na imesemwa pia kuwa sahihi katika hii hadithi kinachokusudiwa ni utie dhamma ndani yake utie dhamma qila qultu wa man falah qala asbur ah, kidogo kwa nini tuende katika masala ya lugha dhamma fatha ah kwa kuwa haya hadith yalipoandikwa hayakuwa na shakl hakuwepo na na shakl ambao walipokezana hii hadithi walikuwa ni watu wafahamu kiarabu wajua makusudio nini hapa tukaja sisi tukaja ambao si Waarabu hatujui ndipo tukatiliwa fatana kasra ukisema sahur jua maanisha kadha ukitia dhamma jua maanisha tumfahamiana tukaekewa sisi hii ili isahilike nadhani swala hili liloizwa darasa ya jana mfano wake aiyo naam wakila sawab sawab sahihi katika hii hadithi kinachokusudiwa asema bidhamma ni ilotiliwa dhamma as-suhur kwa nini لأنه من فتح تؤام وكو فتية فتح مقصد يكن تعام أيوه والبركة والأجر والصواب في الفئل نا إلهال بركة أيوه نا أجيرة نا أصاوة حيبتكاني إلا كتك كتين بسيو كتك ذات يشكولة كما ينفقوجة كتك حديث تسحر فإن في السهور بركة نعم كلين داكو أو أنداني داكو نعم لداكو hakika faina fi suhuri katika kula dago baraka kuna baraka katika kula katika kula dago maksudio ni kwa kitendo kile na wala maksudio sio sio chakula chenyewe kwa hivyo katika hii hadithi inayokusudiwa ni kitendo cha kula dafu ndicho ambacho kuwa Abu Dhar na masahaba na Mtume SAW salam waliogopea iwapite kwa kuwa walisimama usiku usiku mrefu Naam. Katika hii hadithi kuna masaili. Uh, ah, kuna fawaid. Amma faida ya kwanza fihi fadlu al-qiyam wa salatu ma'a al-imam. Kuna fadla kubwa ya kusimama kuswali swala ya tarawih pamoja na imam. Kwani Mtume anasema husiba lahu qiyamu layla atahesabiwa yule mwenye kuswali pamoja na imam mpaka kaondoka hata yanswalifa kana kwamba amesimama usiku kutwa akifanya ibada hii ni fadhila ya kwanza ya pili hakun ala salati aljamaa ilipotajwa fadhila tufahamu kuwa kuna mahimizo ya watu kukusanyika kuswali katika jamaa kama ilivyotangulia katika darsa ya jana aiyo inapotajwa fadhila ya kitu yamaanisha kuwa watu wahimizwa kukimbilia fadhila hiyo ya tatu alhirsu ala tanawul suhur tufahamu kuwa kulikuwa na alhirs pupa ya watu kula daku na wala kutoipuzilia kutoipuzilia nam kwa kuwa sema kashina an yafuta na falah tuliogopea nam kuwa daku itatupita bimaana walisimamisha ibada zao na wakaelekea katika ibada ya kula daku kwa hivyo kunayo pupa ya kula daku na pengine itakuja katika abwab inshallah katika durus kuhusiana na mwezi wa Ramadhani طلب آه، درس بين المغرب والعشاء ايوه اذا زمزيوا فضل يا آه، كل اداب نا نعم، فايده مشو كتابه الحديث حسن الجواب منه صلى الله عليه وسلم كنايو ايوه جواب نزور كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم او متومي صلى الله عليه وسلم اتولكيزا اي نعم جنسيا كجبيزا majibu iwapo utaulizwa swali kujibu swali jawabu ambalo kwa ni jawabu mardhia jawabu lenye faida mtu afaidika kutokamana nalo na kuna masala bidhnillah tutaizungumzia inshallah kesho kuhusiana na hii hadithi je nipi bora kuiswali katika jamaa au mtu kuswali watu kuswali pweke pweke nipi bora baina ya mawili haya wallahu alam وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله fikum وجزاكم الله خيرا